Cameron Beats. Ikaw ay di na mahagilap Hinahanap ang liwanag pero ba't maulap Ganito na lang ba tayo pala Di ko na mawari kung saan ba di makita Kita Di mo maintindihan, bakit ganyan na nangyari akin nasa hulihan Ang galing-galing mo umarte Sinungaling ka naman Nangaw ka na sabi mo Sobrang lapit mo na ba't ngayon ako nahihirapan May bago ka na ba? Kita sa mata Huwag ko tumalikod din ng harapan Yoko ng ganto Yoko na mahulog sa'yo Hindi mong lito Nawawala tuloy ako Kasalanan ko kasi Yeah, yeah Di ko paghandaan to hanap Hinahanap ang liwanag pero ba't mauulap? Ganito na lang ba tayo pala? 있기 딛고 넘어와 비공순 봐도 어디 막기다 기다 uh. Parang dati lang kasama ka palagi sa mga pangarap Ikaw ang dahilan kaya ako tumagal nag-alab Nasaan ang dating kilala ko di mahagilap Bigla ka nagpaalam kinagulat ko ang hirap at ganun Grabe ka na magsumika pero palagi nandun Bakit ganun? Hirap ibalik yung dati yung dating sarili ko nun Bakit ganun? dami kong sinakripisyo Parang may kulang pa din, nakakalungkot Lasing na sa hamon ng buhay Durog na durog na ako, Kasalan ko kasi Yeah, yeah Di ko napaghandaan Yeah uh, uh, uh. Ikaw ay di na mahagilap Hinahanap ang liwanag pero maulap? Ganito na lang ba iyong sumbato ko di makita Kita ah. Summer on the beats. beats. beats. beats.